amazing easy with Gracias.

明天的太阳依旧红。 Քիչ ենք, բայց հայ ենք։ Մտնում եմ լսարան, մի քանի ուսանողներ են նստած, մյուսները գնացել էին ցույցի։ Ինչու այսքան քիչ եք հարցնում եմ. Մենք քիչ ենք, բայց հայ ենք, ասում է Հովիկը։ Որ հայ եք, դուք էլ գնացեք միացեք նրանց։ 1988 թվականի փետրվարյան նշանավոր ցույցերից թնդում էր Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակը։ Հա, յա, ստան, վանկարկում էին ցուցարարները։ Մի խումբ զինվորներ, որ կանգնած էին մեր թիկունքում, հարցրին. «Այդ ի՞նչ է գոչում»։ Արմենիա եւ հանկարծ ի զարմանս մեզ զինվորական այդ շարքը սկսեց մեզ հետ վանկարկել։ «Այաստան» մի քանի րոպե անց մոտ վազեց նրանց հրամանատարը։ «Լռեք, ձեզ բերել են նրանց արգելելու թե օգնելու»։ Արցախի կանայք Գրականագետ Ազատ Իղիասարյանը հարցրեց, թե Մարսկումի պլենումը, որտեղ դրված էր Մայր Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման հարցը, ինչպես տեղի ունեցավ, Շնորհիվ Արցախցի կանանց, որոնք շրջապատեցին Մարսկոմի շենքը եւ ստիպեցին պլենում հravirել։ Մենք չկարողացանք ստիպել Դեմիրճյանին։ Հարկավոր էր Արցախից մի խումբ կանայք հravirել Երևան։ Ելք Աշխատավայրում թե էինք ուզում խմել, բայց ոչ շաքար ունեինք, ոչ կոնֆետ։ Շրջափակում էր։ Ընդամենը տորթի մի ռեցեպտ ունեմ, ասացի. ես կարդամ դուք խմեք, հետո դուք կկարդաք ես կխմեմ։ Թակուն սեր։ Ալեքսան Քերին գնացել էր Ռոզայի տղայի հարսանիքին։ Երբ տրամադրությունը բարձրացավ, մի կենացել ինքը խնդրեց. «Ադա, աշամփ էսա։ Այդ աղջիկան եմպես կսիրես, ինչպես ես 40 տարի թակուն քոմորն եմ սիրել»։ չաղանալու գախնիկը։ Աղջի սիրուշ, էդ ինչ ես ուտում, որ այդքան չաղլիկ ես։ Հարցնում է Նիհար հարևանուհին։ Ինչ է լուտում եմ։ Չեմ մտածում, թե հարևաններս ինչ կերան։ Որը ուժս պատում է։ Երբ պիտի ծնվեր մեր 5-րդ երեխան, պրոֆեսոր Անտոնյանն ասաց. «Երեխաների թիվը մի ավելացրու է, դիսերտացիա պաշտպանիր, դիսերտացիա»։ Ես կատակով ասացի, որ ԽՄԿ 26-րդ համագումարի որոշումն է իրագործում, ուր հատուկ կետ կա կանանց ու երեխաների մասին։ Նա խորամանկ ժպտաց. Կուսակցությունը պահանջում է նաև, որ բուհում դասախոսեն գիտական աստիճան ունեցողները։ Կարևորը քոլավ դաստալը չէ, որ աստիճան չունես ամեն ինչ էջ։ Դիսերտացիան էլ կպաշտպանեմ։ Հիմա դեռ ուժս, որը պատում է, այն եմ անում, պրոֆեսոր։ նույն կարոն է մնալու։ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ լեզվաբան Կարո Դավթյանը, որ հեղինակ է Լեռնային Ղարաբաղի բարբարային քարտեզը արժեքավոր մենագրության, շատ ազնիվ ու համեստ անձնավորություն էր։ Երբ ինստիտուտի գիտխորհրդում խոսք եղավ նրան պրոֆեսորի կոչում շնորելու մասին, կտրականապես հրաժարվեց, ասելով. «Որ շնորեք, կարուն կարապետե դառնալու»։ Ընդունելության քննությունների ժամանակ հերրակա Բաշնում Կարուդավթյանը ուզում էր երկու նշանակել մի կնոջ, որը հայոց լեզվի հարցին սխալ էր պատասխանել։ Կարո Ստեփանի 20 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեմ, խնդրում եմ ներողամիտ լինել։ Դու որ 20 տարում հայոց լեզու չես սովորել, ընդունվես 5 տարում պիտի սովորես։ 2 Ախր Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանն ավարտելիս դուք ինձ հայոց լեզվից գերազանց էիք նշանակել։ Շուշիում սխալվել եմ, Ստեփանակերտում չեմ սխալվի։ Կյանքի վերջին տարիներին Կարուդավթյանը մեզ մոտ կես հաստիքով էր աշխատում։ Մի անգամ ինչ որ առիթով պիտի միասին լուսանկարվեինք հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դասախոսներս։ Լուսանկարիչը բծախնդրորեն դիտողություններ էր անում, թե ինչպիսի դիրք պիտի ընդունենք եւ բոլորս անտրտունջ ենթարկվում էինք։ Հերթահասավ Դավթյանին։ Կարո Ստեփանի, մի քիչ աճ կանգնեք, կիսով չափ եք երևում։ Ոչինչ, քեսս երևա հերիք է, ես քեզ հաստիկով եմ։ Միակ տվյալը 60-ուրուխ ուսանողուներից մեկը գլուխը հենել էր նստարանին, պրոֆեսոր Անտոնյանը բարկացավ։ Այ աղջիկ, վերմակել չկա որ քեզ ծածկենք, կմրսես մի քնիր։ Ուսանողուհին բարձրացավ տեղից։ Կներեք, չի քնել, ուղակի գլուխս ցավում է։ Հա, ժպտաց Անտոնյանը։ Ցավում է։ Միակ տվյալը, որ գլուխ ունես։ Հայաստանի գրողների միության վարչության նախագահ Վարդգես Պետրոսյանը գալով Ստեփանակերտ եղավ նաև մեր ամբիոնում։ Պրոֆեսոր Գուրգեն Անտոնյանը ինձ ներկայացնելով նրան ասաց. «Իմ դասախոսներից է, խելոք աղջիկ է, սրամիտ»։ Վարդգես Պետրոսյանը զարմանքով թե կատակով հարցրեց. Դուք այդքան փոքր, ուսանողները ո՞նց են լսում ձեզ։ Իսկ դուք այդքան փոքր գրողները ո՞նց են լսում ձեզ։ Պատասխանեցի ես ու երեքով ծիծաղեցինք։ Ամենից բարձրը Պետրոսյանն էր ծիծաղում։ the passion of the Holy Spirit.

one